ya kasu nemtoake sapa Allah di rahmati kelaran rahmati Allah di tempatke di khususke di pujoake mantek ngom ya syaratu bangsa ake sapa Allah Gusti Allah ngangkat nabi lan ora ngangkat niku sak tersane. La salu amma yang ora diurus. Jadi sing jadi Allah itu kita ora usah ngurus. Layu salu amma Wahyu misalnya dalam manusia perlu dituntut kita kami. Nah, Allah sah tersane. Mengatakan dengan nabi, lakukan nabi terasa sah tersane. Bangsa yang berjahat, jomang والله ذو العرش العظيم Taala ini anugerah yang aku yang dikanda yang aku berkesi Allah kata sama pada orang pulang pulang akhir rumah Allah pada itu maknanya jojo anugerah. Anugerah itu pemberian yang luar biasa. Kurali nyontoh ake, wangadalah haulalala kuwakailah bila, orang mati semenit,

kita umat Islam kalau nabi luar biasa enggak bumi langit kamu padahal kita ini sering ngerti kecilnya langit itu sering ngerti apa mana langit bumi sedih ini sedih nah itu loh Kalau di mana saya kami itu mampu tinggal dia nanti kerjanya guru ini gelombang lain. Jadi kerjanya bumi ya, semua berjalan ngerti. Padahal bumi dilingkari langit sakti ji, langit sakti ji dilingkari langit sakti loro dari bapak lima nabi itu. Walau sih berarti Jomong kawan sepuluh rokok. Iku takut suarga kanoa. Tinggoni bumi lana sakti itu. Sakti bumi mana? Manut. Mulanya suarga ku ombo. Dumesa di setiap hari takut diam-diam Islam. Kalau kafir-kafir, sehingga ya aneh. Tidak cuma di gereja aja telah pulang ke rumah keluarga di Syurga. Saya aneh kalau cintanya ke Allah makhluk suara itu. Itu Allah itu. Kusti Allah Mungkin guru mangsanya ya, senang itu. Padahal tadi itu bilang lengke. Kelaluan pengajian sering ada lakian. Bok menolong beli iwat rumah. Kelihatannya ini anak-anak yang akan sejujur sampai orang Katolik. Ya, dua-dua syahadat Selagi termasuk desa menggang sangat dua ketiga. Nomor nyatanya ada target yang akhir sangat puluh telur. Dosa ada target. Mata ini guru-guru yang pesan kanjah-kanjahnya di kanjah Jadi insya Allah Bakungan pada sing aku Nek disebut Aldi aku Sing nyebut Gusti Allah Luwe-luwe nak bilang sosi korban Di agung agung tenang Gak bisa diukur 光就鸟不夜，就叫马路上那两个在山上的那位瓦库班的车，那个汪汪汪汪，这里去上去啊，在哪里汪汪？ mereka diakulul adulaka menoso. Isabdo Allah mengurban puluh maka putih ya koniri. Tanda di Muhammad. Kesenangan yang disenangi manusia nabdulnya itu koni simit. Koni simit. Padahal kanggo rebutane manusia orek itu dibalak no kondi lainnya kecil Allah bil pasti aldi besolah bisa diukur di daulat kerja ayat tanda ibon nerangake ya korupsi korupsi dipakai ayatnya nanti kaki itu laula. Wamil ahli kita bilan ibu dengan sangkeng wong kafe kita. Ibu temon ne awalum disebut kafe kita yaitu wong yahu di wong nasroni wong kafe tapi asalnya Nampak kita kalau Yahudi lewat Nabi Musa, kita ke Taurat. Kalau Nasrani lewat Nabi Isa, kita ke Injil. Lapa biarannya kabar kita sih. Mereka isinya Taurat diwah-wahari. Mereka mengalirkan keyakinan sasar. Di sini kita terjadi obawai. Ono sehingga kanake Nabi Isa anak Tuhan. Ono sehingga lalu-lalu yang agungal. Ono sehingga rame Nabi Isa rakane. Kusi Allah nyawane. Kusi karang-karang diri. jalane kafir jalane kafir di tapi iki terang no terjadi dengan sangkai kafir di tapi mandu tapi ono ujo inta mandu labur mercoyo siro en man di pintoren lahan duit yang sak akeh-akeh Bikin sore naik cara bahasa saiki miliaran triliunan untuk duit kang sahake-hake. Tak sejarah lemah nani bimalin kasih. Ono wong sing nek dipercaya nggawa duit iki nang pirang yo monggo nekake sapa wong iki tor ilai kamaran ing sido Bu amanah duit sing okeh miliaran tetep dilunasi di tempat omong tu sampai tidak di sampai di saat di Abdullah bin Salam इतर कथार्थी पंडिताया मासो चूचोर क्या नाम आते हुए तेरा तेरा गौतम जी जी को नहीं दत्तक तो दीवान सो रहा है आशालय पंडित का masuk Islam, reti kebenarannya kitab Taurat sing asli, cocok karo Quran. Percayanya luar biasa. Nek ono sampai kita di sing koro, wamin rumah itu setengah sampai nanti kitab anggota lono wong indah manulan lampang lamun mercaya sila Muhammad u iman biji nare lawan sakti narwale sakti narneku kira-kira petang gerang mas murni kurang seantara dinar dinar lalu larang sepele lalu pasti mengkora nepati sapa iku wong iki endine nilai ta marang selira Kiana. Illa ma'atuna kejepo barang kita akan melangkung siro Muhammad alaih ngatasi maho iman alaih ngatuh. Kejepo dan bu amanah tapi bu sekali So E 我们不是个利益啊，这个我们还没有来做，那不是说白了，干不本人的阿斯拉，这个是这这这，咱们讲的哪样的来，那不是。Jadi kalau baru saja nak kita ni nyolong baru kalau itu diri nyolong tak ribe nyolong dan cara putus malam dan bahasa Arab akhdu malil ghairi di ghairi izni zulna dan bahasa Arab Gulau kepala lima nih, Tarifi nolong. Akhlu malil ghairi di ghairi ilmihi zulkan. Mundur belanjani wong liya ora taren. Jibo belanjani wong liya ora karen ora izin wilman secara manyoyo cuma tari penyolong Upama ada pula kambingnya sampeyan tercendelan onten artane sampeyan tinggal tenggulah Inggris, bahwa muncul Rajen Kulo, muncul Arto Tengsahe, Rabi Rajenengan, Boten Tare. Kulo ini kita nyolong, nyolong. Tapi yang Tare, Boten Nyolong. nek jaman pipis, aku punya duit, aku beli ke Tisno, ya, tak kesana jadi kan, dosen ya Allah. Biasanya kita siap, kita lagi nak lucu, konco, haji, atau rokok, lah, anak saya haji gitu loh. aku tak jadi jalan kecil. Kan kalau macam ni sekarang kamu lagi dah nak kamu tu jalan kandang ni. Tapi mulai jadi jalan melawan. Itu haji. Jadi bodoh haji luar biasa. Nah, sekarang bodoh nyala. Pulau langsung di Malay, أخذوا مع الغير بغير إذنه ظلما Bukannya lewang liya ora karen secara zalim. Tapi yang korupsi yang diamanati umpamane contoh sing gampang pengurus masjid pengurus masjid. Sedangannya, akhlak pengurus masjid. Dalam masjid biasa, sambil mengharap jamaah masjid, nyemplungi peti. Nyemplungi peti. Ono sing sewu, ono sing lima mewu, pada-pada. Lalu biasanya tata tertib masjid berulangan mingguan dibuka. Rasanya di itu dititipake karo pengurus sing bagian penjara. Upamane pucuk-pucuk di masjid wis ana nganti 100 juta. Terus kejahatan masjid. Jiko. Duit masjid sendiri di amanat ke dalam kendaraan di jiko. Angka sehingga boleh jatuh dan tutup satu juta nulai biji kok suci. Bacaannya kok suci, wakil itu. Satu juta nulai biji kok suci. Kalian sepuluh juta. Berarti yang diborong sarang puluh juta. Ini buatnya Allah. Korupsi. dan selawat silakan ya silakan pulau terakhir tambah tambah karena memang masih jalan senang baca sakit jawabi wong joko cinta jadi korupsi kalau malah itu cewek dan korupsi itu diamanati neng silakan kabeh sampeyan dawuh ana dalile apa ana bae niku nang iki tak mandu iki naren layo ati sabo juta sing dilapor maring ketua lan pengurus liyane neng sepuluh juta sing sama puluh juta lagu kantong senengane korupsi Nah, mana itu dong, betul mana mereka jadi jadi jadak jadi kalau kita bongsor kianat kianat kianat itu cara cara ne ngapusi ngakali jika sampai paham ni Now, wes, wong kakek di kok Gemlameh karo wong Arab. Sering ngabusi sebagai rokok. Ini diserang ke Sengkorban. Dari tahun saya menggono orang lunasi. Ngabusi orang oh, dilunasi. Di anak rumus sekat saat menekan bagi tapi kalau itu duit ucapan duit keyakinan. ليس علينا في الأمين سبيل ليس على الله علينا ثم نبدا احكام في الامين اذا لم نكتبهم هذا من نعلمهم هذا كنت Orang tertipu ini, wong yang lebih mudah yang ada yang harus kuih, ini nama kakak. Orangnya timur tengah, nanti jadi tiga gila karo Yahudi ini kok Arabnya bujur-bujur, namanya polisi itu. Itu gila. Mesir, itu, India, itu, Syria, itu. Jelas gelap apa lo? Goblok-goblok menurutnya. Jadi orang Arab itu namanya urusan politik, bujur-bujur. saya ini nanti saya ini dikit bila ya rugi. Sehingga bila bila rugi. Laisa alaina ora ono kebiye ingin ada segitu. Bila pun ini yang ngasih jiwa anak sapi dan apa diri. Karena ngasih jiwa anak mongkong untuk berkata. Karena kakek tidak pilih. Kalau nak buat timur tengah itu, muka ya, muka lu jalan. Ada banyak orang. Makin tak ada malam, cuman baca nanti. Laka lelan biasanya, kaya sahalai nabi umbi, nak sabi lelan. Pola tak ويقولون على الله الغليظ وهم يعلمون Dekne dia keyakinan yang uji mengarah orang desa. Terus muni itu tuntunan kitab kaulah. Itu ngaku sih. Waya kuluna jemucap sokoan di kitab kalan lain mata sekir di Allah al-Qadisya hingga itu kurohan. Gusti Allah ora tau jawab gak tau ora ora tau eh, ya ora tau ngaku si Ramadan dosa ora dosa ora tau ngono Dukro bolane kabeh kita pikir jadi mau yang bukti itu termasuk golongan sempuan nakal nakal nakalnya wong kabeh yang bukti Menurut Allah Quran ada. Kata juga ina asad dan nasihatnya ala talil lalina amadu yahudha. Muhammad juga kali ngerti. Buarin kecil-kecil PKP yang utawi wong kake sing lagi ngerti nek itu bisa ngerti bisa mempelajari jadi wong wong sing jumlahane bisa nyolong korupsi selingkuhan minum cuci lagi lagi nah itu jumlah kau itu seperti nek bisa Jangan yang kurang percaya, jangan tất cả về vâng, vâng. à, vâng, cái sinh nghe kepada ini wong sing para teragung mboten abet abet nyinggung wong e cuma kakan para sini ku kaya wis dosa kecil yo pemimpin ora nanti ora pergi tenang ora ono Besar selamanya kurang bertanya acak. Temannya koruptor. Nunggu takon. Korupsi kayaknya betul. Jujur ono tapi ora usah berkulani asalnya dekorasi mau coba ya muring-muring cuma takar baik Mula ana maling-maling, ana copet, kacak-kakan. Aku kepengen nyopet, nyopet itu kayaknya. Kurang kenal, nyopet itu. Tak belajar, jangan nyopet, ojo. Tidak kalau tak Jadi, secara umum, wong sing jumlah kami maksiat-maksiat itu ngerti nek maksiat itu haram. Ngerti. Tapi, terburu nafsu, gak kuat nahan. Mulanya ayat Quran, Wala, diusul. salah iya dosa para dosa mandu dai sapa wong alfa kang nepati sapa wong diati lan janji wong wong sing tepat janji bisa kena penjahara masjid ora ngapusi waktu lan tetap takwa sapa dua lakoni taat meninggal maksiat. Wa inna Allah yuhibbul mustaqim. Mamba sakam le kusya Allah yuhibbul kusyakan dengan sehingga ya. Al-Mustaqim alaih wa'ulam bang bodoh takwa. Bagi Allah tetap ganjar dengan wong sing takwa. Di tengah-tengah ini, sesuatu lewati kesamaran perbedaan antara takwa dan sabar. Inna Allah ayuhibbus syafiri. Jadi inna Allah ayuhibbul mutaqi. Takwa karo sabar itu podo podo ini. Ini perlu keterangan. takwa kalayan sabar itu ciri-ciri takwa karepe inti sahul awam wajina gunawahi mengikuti sedoyo jawa perintah pun Allah nyenggiri sedoyo arusani pun Allah migrazioni, sorate, consorni, giacate, la diaria, nessi, voto, preda, fitto, fatti. Maksiat, maksiat, larangan, negara selingkuh, judi, pintu, ditinggal. Lelinggal maksiat, Nida akeni baca perintah. Namanya takwa. Lah sabar. Sabar ini mempertahankan takwa. Mempertahankan takwa. Lehe putih perintah bertahan terus. Lening kiri maksiat bertahan itu sobat. Mulanya bahasanya sobat, astagfir ala to'an, sabar nasar bertahan. Sabar ninggal maksiat, sabar nalikokono musibah. Contohnya, saya betul dicontohkan sama musibah. Wah, ora ana lho pengelanan mubalak wajib Jum'atan. Ninggal Jum'atan dosa gede. Nah, yang dipimpin telu, fasek. Nek wis fasek, ora sah ngalani anaknya jadi nganteng, terus jadi wali, ora sah. tahu ke yo raksa, ini si mata mata mati tak boleh bisa parket lagi orang tahu lagi itu sudah suci matanya tidak tahu lepas saya ketemu no jadi kuli nanti kalau mau ngaji ya ngaji ini sambil jodoh Jumatan dan dua mukarang dari tulang jual jual makan laju. Upama buka toko di Jumat buka. Jadi sebelas toko-toko harus sudah persiapan. Ada Jumatan, dapur kecil, setengah rolas. Bakul gede serta. Nek layani bakul gede untuk sak miliar neng ora iso jumatan. Nek sak nek wis jumatan sak miliar ambles. Mage sampean kerentek hati malam ora usah kira-kira Jumatan tak sak miliar. Ayo, dengan hati malam merasa tidak hati. Kira-kira. Ya, saya ini, pamanan rasa jawabnya, aku kata Jumatan, saya tahu, tak lalu lebih juga. Sak miliar itu rasa tidak. nek atine duro diseluruhi iblis ana ra apa tapi mana iblis iblis itu setan setan itu sebelah duro mana è manusia iblis iblis itu alaiya iblis itu duro iblis itu omah alaiya tapi nakal Adinam ojek yang tadi Esenak satu emre, orang Jum'at dan sebisa, mengkul nasdar, puluh noko merah, dan rapa no, astagfirullah, rapi, jokro no, nekul panjang, no, Kusi Allah, inna Allah, wa kurur rahim, no, sebagian, kandung bantu masjid, tepeki, inna Allah, Kusi Allah, Warna bocah kita Dari ini, bertahan tetap Jumatan, toko satu M. Nek sampean bertahan tetap Jumatan, namanya sampean sotet. Sotet. Bukan takut, namanya sotet. Tapi yang sangat milih satu, eh, sederhana, gue rasa dan ora betah. Jadi, jadi bedanya sobat, taruh takwa. Takwa itu, lengi putih perintah, mikiri larangan itu takwa, sobat bertahan, lengi takwa, bertahan, lengi kiri maksiat. sabar kalau takwa dewe. Jadi kita bisa namanya sakit lelah. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi sa'tamani rumaka. Nah, ini nerangake wong ya budi sirjo nakal-nakal. Sifat-sifatnya kan di nabi ini watak watak lan pawa ale itu diterangkan sama ini kitab Taurat lan diterangkan sama ini kitab Injil mulai pawa ane wong coro coro gede sedih wanten rambutnya ngombah ya diterangkan hmm. ini pun diwarai Nabi akhir zaman Rasama itu wong diri dulu ini melalui pencilaan. Diwari, itu mulai pribadinya. Nanti sifat-sifatnya ya diwari. Jadi, di dalam akhir akhirnya, Innal ladina sakamene wong akeh ya staru akan kodho nyadol Kang ojo ngijolake sapa wong diati lae kelawan janji Allah wa ainali lan dirasira subhanale ahli kitab lalina dijual ke sama nangkoli lan tegrat kotaan suci tegesi dijual karo yudha kita ke iwayu menggolek pasaran. Ula ila kelma kono lagi nala kola kau kola kata ento kakian. Lalu metule lagi nafil akhirat besok ke akhirat. Jadi na oleh akhirat besok kona ento kakian suara. Wala yukali rohum Wala yukali rohum Kalau rasakan gunung ini Kerajunan sokok pengertian orang bulan ini tegese nanya aja terus di Allah tentu baru orang kafir kita wala yang dulu era ini lalu orang manjat Allah tidak dimana lagi naya kalau tidak mati sudah kiamat jadi istilah bahasanya Kusi Allah orang bilang ngomong lalu waktu itu kan kalau lo mau tidak siapa buat tinggal nanti bahasa isyarat bahasa kinaya Wong sak iki padha bali. Wallah nek ngomong kan ngono. Quran ku kalane gara. Kalane gara iki sesuai ape karo sing nampa. Sing nampa iku manusa nek ngomong ngono. rồi ác à, cũng, giang aku dia kau nak ada ni tak amal itu ambil di pokok di anu jam ya jam ya sang itu orang tahu cái sana Allah mana di penkelam ni dari kecil itu aku lihat di penkelam ni orang aku marah orang tahu di cái Allah itu bodoh anjir Allah besok dina kiamat besi Allah rakyatnya siapa omong baru pakai kitab lalu rakyat tangan tiga kabar kitab itu sih penting banget jadi bahasa Quran itu menurut bahasa kita manusia Walau yuzaki Allah enak kitab Walau ma'adadun alimun dan ibu disebut kalau siksa kang laknat larane. Makalah waktu lalu juga kari Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala dzikrika. Terima kasih.